Samo ti znaš koliko sam bio na cesti Ali opet sam ti pisao kao Dostojevski Ti si moj sjaj, moja ljubav i vesti I nemoj pali tebe, mi smo loše vijesti Samo ti znaš koliko sam bio na cesti Ali opet sam ti pisao kao Dostojevski Ti si moj sjaj, moja ljubav i vesti I nemoj pali tebe, mi smo loše vijesti jedni kao volite se Ali njeno dupe spremno je za fans Čuo sam da plačeš i da bolite Sve kad si čuo da sam dao sto miljana VVS Džaba <laughs> plačeš ja ti neću dati rame Bio sam mrtav, ali ona oživjela me Imao sam srce, ali već odavno je kamen Oko mene drama samo ti Znaš koliko sam bio na cesti Ali opet sam ti pisao kao Dostojevski Ti si moj sjaj, moja ljubav i vesti I nemoj pali tebe, mi smo loše vesti Samo ti znaš koliko sam bio na cesti Ali opet sam ti pisao kao Dostojevski Ti si moj sjaj, moja ljubav i vesti I nemoj pali tebe, mi smo loše vesti Άμα θέλει beef, κάτω τον Patrick Swayze. Είμαι μες στο club με το Glock στη μέση. Μες στο G-Wag, ξερνώ πίσω τα jets First name O, oh, second name amazing. Πως να το περιγράψω, δεν υπάρχουν οι λέξει. Roll with a G, baby girl, you sexy. Σαν να πίνει μόλι, έχει άρε ορέξει. Ανέβα από πάνω μου να μου το χορέψει. Θα σου σπάσουμε τα μούτρα, baby boy, don't test me. Έγκλημα και τιμωρία, τόσο γεύσκι. Είμαστε φτωχοί και τώρα ζούμε μανέσεις Έμαθα ο σκοπός αγιάζει τα μέση εκείνη που η μαμά σου σου λέγε να μην μπλέξει. Το πέτυχα στο δρόμο και του έκανα face. Δεν κοιτάω καρτέλα και τα αγοράζα μ' αρέσει. Οι δικοί μου τα σηκώνουν και δεν λένε ούτε λέξη. Σε μωτή θα σκοκώ σαν πύρο να τσέστη. Αλλά πέσαν την πίσω κάω εδώ στο γεύσκι. Τη δημοσιά η μου αλλιώ βαβιβέστη. Η αιμό η παλιτεύε μη σμολό σε γεύσκι. Σε μωτή θα σκοκώ σαν πύρο να τσέστη. Αλλά πέσαν την πίσω κάω εδώ στο γεύσκι. Τη δημοσιά η μου βαβιβέστη. Η η παλιτεύε μη σμολό σε